Schrumpanta nombro da nascoi en Francio. Mal rapide, volonte raccontata Franza legendo, povus paligi. La legendo prilando cun familioi, cun multai infanoi. En ciu virinoi, malgrau tio attinga successan profesian carrieron, cae alloge aspectas. Char en Francio, ne plu nascijas tiom da infanoi kiel cutime. De tri jaroi malaltijas la nombro de nascoi, en da jaro du mil decsep, gis rumpis al septcent sep mil. La averagia nombro da infanoi por virino falis al unu como octec Precipe junai virinoi en la agio inter dudec quarca e tridec quin jaroi mal clarigas la iam belan nasco statisticon. Per tio, Francio ocupas la pintan locon en Europo, sed shainas shangigi io. Calcai expertoi supposas demografian directo shangion. La temo est asticla, chargi tushas Franzan obsedon, ciam Francio en la iaroi 1870-71 malvenkis en la milito o Germanio, tiam oni attribuis la respondetson por tio alla malgranda reprodukta quoto. Dum la decnaua iarcento, la Franza loggiantaro estis crescinta multe pli mal rapide ol en la naibarai landoi. La i politicistoi, precipe de Gaulle, entreprenis cion eblan por pli altigi la nombron da infanoi. Oni inventis la patrinan lerneion. Tiui antau lerneioi por infanoi de trigi ses jaroi jam ec funcciis fine de la decnaua jarcento, cae la por infana pago estis enconducita en la jaro 1932 oni nun nomas plurain causoin por la nova evoluo. Multai expertoi culpigas la economian crison, cae la daure altan sen laborezzon, precipe de iunai homoi. La longa studado, cae la malfacila al iro alla labor mercato, offertas pluan clarigon, cae crome, la fondo de familio estas procrastata. La francinoi pli cae pli malfrue nascas sian unuan infanon. Multai franzoi esperas che temas nur pri mallong daura evoluo, set pobus ancau esti che disvolvigas nun nova modelo pri familio, ciel post la fino de la dua montmilito, la quar capa familio tiam farigis modelo, cae tio furorigis la nascoin de beboi regis la imago che infanoi ne predevas plen creschi cun aliai infanoi, cae che la frua privartado accelus la socian competentetson. Protio, publicai infan varteioi estis grand mesure accelatai. De quelcae iaroi ancau ecologiai temoi, la veblai vindagioi, bionutrajo, cae aliae educ modeloi influas la publican opinion. La Franza modelo de familia politico estas ofte laudata, chargi ebligas al virino rapide reveni al labor loco, cae tion plei ofte plen tempe, set oni prisilentas la ombra in de in detiu sistemo. Entreprenoi, ciui ofertas tro rigida in labor condicioin, cae ciui postulas plida ce estado, ol efficetson. Viroi ciui nesuffice helpas, en la heima laboro, cae en la infan vartado. Tro ofte oni shatus, che virinoi post nasco, condutu quasau nenio estus occasinta. Por familioi, ciui desiras plida flexeblezzo, au parta tempan laboron, estas nur mal multai offertoi. Parta tempai postenoi estas maloftai en Francio, cae estas consideratai kiel mortigai por la carriero. La resulto estas che multai virinoi staras ierando de nerva colapso, cio negative efficas ancao alla familia vivo. En tiu contexto eble la unu sola infano farigias de nove normo. Ancau la quoto de sen infanai franzinoi, povus pli altigi, precipe inter universitatae studentinoi. Gis nun tre mal multae familioi restas sen infanae. La studajo de demografia instituto nur ses como tri procentoi de la viroi, cae quar como tri procentoi de la virinoi indicis che ili ne havas infanoin cae ancaune desiras havi infanoin tia decido en la Franza socio havas stigmon, sed la intereso pri la temo pli grandigas. Tion montras documentajoi cae libroi kiui estis publicigitai dum la pasinta iaroi. Estas eble hazardo, che Emmanuel Macron estis electita la unua sen infana presidento de la Quina Respublico set tio certe ne estas sen signifa. En Germanio ali la emo havi plida infanoi revenis, do ambaulandoi nun al proximigis tiu rilate.